เมตุต เวิตาปายโยจายังกาเมสุขังสุขันลิกานุโยโกยินโยธรรมโมโกตุจนิโกอนาลิโยอนาตสันติโตโย นอภิสัมโพธาจามุปรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายเนปานายะสังวาจติตตมายะสาเมกเวมาจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมโพธา ติยานตปรเนอุปสมายาเพีญายธรรมปทายเนปานายธรรมวาจติอายเมวะอริโยอาตังติโกมาโคสายเดตังตังพาเวติตังพาตังกาโคตังมาวา ปทาตตาคเตนะอภิธรรมโพธาญาปุกรณียาณกรณีอุปสัมมาญาปิญญาญาสัมโพธายเนปานายาสัมปัตติิทังโวปนเกตเวตัวกังอริยสัจจังญาติปิโกกั ตัวปางตัวขปริเทวตัวขตัวมนาสุปายาสาปิตัวปะอาปิเยหิตังปโยโคตัวโคปิเยหิเวปโยโคตัวโคยังเบียังอลปติตังปิตัวปังสังเบี นเวทเวตัวตัสมุทโยอริยสัจจังยาังตันหาโกนอบปปิทานันติราคตาปตาตาตาตาตรามินันติเนสายเดตังกามตันหาภวตันหา เดสะโพโมติอนาระโยอิทังโวปนเวตเวุกันิโรธปามิเนปฏิปทาอริยสัจจังอรยเมวะอริโยอาตังกิโกมาโคสัยนิทังต จันติเมเทกเวโบเบอนันโนสุเตสุธรรมเม สุจาโคมุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวจาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปณิตัง โลกัง อริยตาจังปริญญายัติเมเทกเวโบเบอนันโนสุเต อุตปาจิยานังอุตปาจิปัญญาอุตปาจิเวชาอุตปาจิอาโลโกอุตปาจิทางโภปนิทางโภคังอริยสัจจังปริญญาตันติเมเวกเวโภเวอนันวสุเตสุตา ปัญญาอุตปาทิเวชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโตัสมุตโยอริยสาจันติเวเวทเวกกเวอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักโกอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวชาอุตปาทิอาโลโก ปาทิตังโอปนิตังโอกัสมุตโยอริยสัจจังปหาตาพันจิเมเบตเวปวเบอนันโตสุเตสุตัมเมสุจาคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวชาอุตปาทิอารโกอุตปาทิตังโอปนิตัง โย อริยสัจังปะหินันติเมเิกเวโพเปอนันโนสุเตสุธรรมเวสุจังภูมิอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวทยาอุตปาทิอายโลโภอุตปาทิคังตัวกนิโรตัวอริยสัจจังติเมเิกเวโพเปอนันโนสุเตสุธรรม จะคุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวจาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโกปณิทังโลกมิโรธอริยสัจจังสัจจิกากัปัญจิเวเบตเวโพเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุตปาทิญาณัง ตปาทิปัญญาอุตปาทิเวจาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโกปนิตังโตปนิโรโคาลิยสัจจังตาจิปตันติเมเปตเวโกเวอนันโตสุเตสุตังเมสุจังโกอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิเว ปฏิปทาอริยสัจจันติเมปิกเวปุเตอนันโตสุเตสุตามเมสุจักขุมอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวจาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิทางโกปณิทางโกปณิโรตก ิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาปันติเวเิกเวปุเตอนันวสุเตสุธรรมเมสุจาคุมุตตปาจิยานังอุตตปาจิปัญญาอุตตปาจิเวจาอุตตปาจิอาโม อุตปาทิตังโคปนิตังโคตนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตานทิเมเปตเวโตเตอนันโนสุเตสุตังมเมสุจาภุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุต ติเวชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติยาวะกีวันจำเรเบตเวติเมสุะตุสุอริยสัจเจตุเอวันติปริวาตังทวาตสาตารังยะถาโพตังญาณตาจนังนตุวิตตจังอหัสิเนวตาวะหังเวตเวจเจวเกโลเกสัมมา ิยาปัจจายสเทวมโนตายยานโนตรังธรรมาธรรมโพตินอภิธรรมโพตัวปัญญาญาสิงยตัวจะโคเมเบทเวอิเมสุจตัวสุอริยสัจเทสุเอวันติปริวาตังตวัาต สนังสุวิตัตังอโหสิอาทาหังเวกเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสพามระเกสัมมณพามณียาปชายตเทวะมนุสายอนุตรังสามมาสัมพอจิงอภิสามปวดตัวปานจังยาสิญญาณัญญปนเมตา ปาติลปุปปาเมวิโมติอายมันติมาจาตินาสิทานิคุณาปวติตมะววจะปะกวาอาตมะนาปัญจวัคคียาเบโกปะกวะัวปาติตังอภินันตุมิมาสเมจะปนวายาตรนาสเมปัญญมาเยหายาสมะตัวปัญญาจะวิรจังเวตมะลัง มุตยธรรมาสาคานทางนิโรธธรรมานิปวัติเตจะปะกวตาธรรมจาเปภูมมาเกวาสาตมโนจาเวสุมเมตังปะกวตาภารานสิยังอิติปตะเนมิกตาเยอนุตรังธรรมจากังภวติตังอาปฏติวัติยังสมเด สาวเวสุตาวเดสานังเทวานังสาตังสุตวายามาเทวาสาสมนสาวเวสุยญามานังเทวานังสาตังสุตวาตุสิตาเทวาสาสมนสาวเวสุตุติตานา ติเทวาตาจมโนสาเวสุเมมานรตินางเทวานางตาตังุตวาปรณิมิตวสวาติเทวาตาจมโนสาเวสุปรณิมิตวสวาตินางเทวานางตาตังุตวาพระ ตมโนสาวเวสงพามกาลิกานังเทวานังสัตังสุตวารรมปาลิตาตาเทวาตาตมโนสาวเวสงพามกาลิกาานังเทวานังสัตังสุตวารรมปาลอยตาเทวาตาตมโนสาวเวสงพามปาลอยตา มโนตาเวสุงปเรตาภานังเทวานังสัตตังสุตวะอาปมานาภาเทวาตาตมโนตาเวสุงอาปมานาภานังเทวานังสัตตังสุตวะอาปัสราเทวา มโนสาเวสงอาปัจจรานังเทวานังตันตังสุทวาปริจตุภาเทวาตาตมโนสาเวสงปริจตุปานังเทวา สุตวะอาปมาณสุภาเทวาสาธมโนสาวเวสุงอาปมาณสุภานังเทวานังสาตังสุตวะสุภกินนกาเทวาสาธมโนสาวเวสุงสุภกินนกานังเทวานังสาตังสุตวะเวหัพลาเทวาสาธมโนสาวเวสุงเวหัพลา ิหาเทวาชาจมโนชาเวสุงอริหานังเทวานังสัตถังสุตวะอัตปาเทวาชาจมโนชาเวสุงอัตปานังเทวานังสัตถังสุตวะสุตัสสะเทวาชาจมโนชาเวสุงสุตัสสะนังเทวานังสัตถังสุตวะสุตัสีเท โนสาเวสุสุตาสีนังเทวานังจันตังสุตวะอคนิสตาเทวาจันตมโนสาเวสุนเอตัมภควตาภารานสิยังวิสิปตเนเมตตาเยอนุตรังธรรมจักังปวัติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวะพระมเนนวะเทเวนวะ นยาวะพรามโรกาตโตอาภูกาเจยันจตตตอสสจโลกธาตุตังกามปิตังปะกามปิตังปะเวจิอาปมาโนจะโอลาโรโอปสโสโรเกปาตุระโหจิอติอังเกวเทวานังเทวานุภาวังอัตโกะกวา ติอัญญาสิวตะโพโคนทันโยอัญญาสิวตะโพโคนทันโยติติทังอายะธรรมโสโคนทัญญาสัญญาโคนทันโยตว